rasmi lakini mimi naweza kusema tu kwa lugha fupi tunataka kuuzungumzia usalafi wa kweli ni upi na usalafi wenyewe ni nini na salafia maana yake nini bila shaka kuna sababu za msingi zinazopelekea kuihudhurisha mada hii mbele yenu jambo la kwanza kubwa tumekuja kujifunza kwa hiyo hii ni moja katika sehemu ya ilmu au ni moja katika milango ya ilmu kwa katika mambo tutakayojifunza katika usiku wa leo ni kuujua usalafi wa kweli ni upi lakini jambo la pili kwa kuwa ule usalafi wa kweli ndiyo dini ya haki na ndiyo njia sahihi tuliowekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na wapo walioichagua njia hii kiukweli kabisa kwa kujifunza na kuifunza na kuilingania na kuitetea kwa hali na mali na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa inaeleweka ule usalafi wa kweli unaeleweka kwa kuwa ni haki usalafi wa kweli unapenya katika nyoyo za watu na watu wanauelekea kwa kuwa ndiyo dini sahihi dini inayolingana na inayoendana sawa na fitra umbili la mwanadamu na akili iliyosalimika na moyo wenye kutaka kheri ikawa ikbali na kuelekewa na kufuatwa dawa hii na kupokelewa kwake kukawa ni kukubwa sana katika kipindi hiki ukawaona vijana wengi na wazee katika miji mbalimbali mbali, katika maeneo mbalimbali wakiandama na kuifuata njia hii jambo ambalo limekuwa ni tishio kubwa kwa watu wa batili na watu waliozembea katika kuitumikia njia hii wakajidai na wao wako katika njia hii kwa uongo na uzushi na kudanganya watu. Kwa hiyo walipoona watu wanaelekea kwenye kufuata ukweli huu, na wao wakajivisha vazi la usalafi kwamba na sisi tumo, msitutoe bali wengine wakaudai ule usalafi wa kweli ni wao wao na si wa hao wenye kuulingania hao ni wengine hao sisi ndio wenyewe pakapita maneno ya kiubabaishaji shubuhati hoja zenye utata utata hivi kiasi ambacho wale wenye tabia ya kusikiliza chochote na kumsikiliza yoyote wakisikiliza maneno hayo yanawababaisha ah kweli mbona kama ni sawa hivi wanababaika kidogo kwa sababu ya pili katika kuzungumzia usalafi wa kweli ni kutaka kuondosha utata huu kwa sababu siku zote mtu anapoijua haki basi ni rahisi kuiepuka batil ukishaujua ukweli ni rahisi kuungamua uongo kwa katika sababu za msingi zilizopelekea pia kuwekwa maudhui hii na kupewa kipaumbele kabisa ni kuondosha ule utata ulioko kwenye akili za watu unaoenezwa kwenye mitandao huko na sehemu mbalimbali lakini pia sababu nyingine ni kuwatia nguvu wale waliopo katika dawa salafia wakajua wakaamua kuifuata lakini wachanga katika mambo ya ilmu au wachanga katika kupambana na mambo ya utata na shubuhat kuwakazia na kuwatilia nguvu kwamba mlipokamata mmekamata mahali sahihi msibabaike kwa hoja na dalili za kisheria lakini pia katika maudhui ya leo tutaonyesha tutaonyesha uwajibu wa sisi kuifuata njia hii kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhana na sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtu anaweza kusema kwa nini tusizungumze uislamu tu ikatosha kwa sababu sisi tumeletewa uislamu na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam amelingania kwenye uislamu mbona si tuleta mambo mengine sijui usalafi sijui kitu gani haya mambo nyinyi mmeyatoa wapi hayapo kwenye Qur'ani wala katika sunna sijuite salafi bwana kwa nini wajite kwa lazima mambo haya bwana wewe muislamu tu lakini huyo anayesema hivyo anajisahau wakati huo anayejinasibu mimi shafi bwana unajua sisi mashafi mimi maliki mimi sufi mimi katika jamaat ansari sunna mimi kadha ajinasibu na makundi yake na madhehebu yake shida ni wewe usijite salafi sisi bwana ni ahlul jihad wal qital kitu gani kinachokupelekea wewe ujinasibu na madhehebu yako lakini iwe ni haramu kwa wengine kujinasibu na madhhabi yao kitu gani sasa mtu aweza kumpitikia kwenye akili yake sote waislamu lakini nitakuuliza wewe muislamu gani kadiani bora shia ithna sharia tablighi sufi khurafi hivi vitu vipo katika waqi wetu na mazingira yetu huwezi kuvikwepa ukafumba macho kabisa ukasema kwamba hivi havipo havina haja mwelekeo wako wewe ni upi sasa uanze kuleta tafsiri ah unajua mimi ni yule muislamu wa moja mbili maelezo marefu sema maelezo mafupi yatatosheleza mimi ni katika ahli sunnah wal jamaa mimi ni as-salafi mimi katika ahli al-hadith wal athar mathalan alhasil nataka kusema kwamba maudhui hii ni maudhui muhimu kuifahamu kuielewa lakini tukishaifahamu pia tusifanyie ubakhili tunapoielewa tuifikishe kwa watu wengine naweza kusema kwa lugha fupi usalafi wa kweli ni ule uliosimama katika misingi ya kufuata uislamu safi aliyokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupokewa na masahaba zake watukufu radhiallahu anhum na wale waliofuata baada ya masahaba wanafunzi wa masahaba na wale waliofuata mwenendo wa hao ambao wamekuja baada ya hao wanafunzi wa masahaba vizazi vile vitatu kizazi kilichoishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambacho kwa lugha fupi wale wanaitwa masahaba na kizazi kilichoishi baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawakumdiriki lakini waliwadiriki wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba wao waliwadiriki masahaba wakaishi nao wakasoma kwao wakajifunza dini wakaupokea Uislamu kutoka kwao hiki ni kizazi cha pili alafu kuna kizazi cha tatu hakikumdiriki yoyote katika wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam hakumdiriki maswahaba hawakuwa kukutana na maswahaba lakini wamekutana na wanafunzi wa maswahaba wakasoma kwao wakachukua ilmu kutoka kwao kwa muislamu yoyote anayeutabikisha Uislamu kiimani na kiibada na matendo na miamala kwa da'wa yani ulinganizi na maisha yake yote kwa ujumla yoyote anayeishi katika misingi hiyo basi huyu atakuwa amefuata uislamu sahihi waamua mimi bwana unaponiambia jambo la imani na itiqadi nataka kujua imani hii na itiqadi hii ndiyo ile iliyopokewa na masahaba kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiyo maswahaba walioifundisha kwa wanafunzi wao ndiyo waliofundisha wanafunzi wa maswahaba kuwafundisha waliokuja baada yao ndiyo wewe ukashikamana nayo ukaiamini imani hiyo na ukashikamana nayo ulishikamana na da'wa na mlinganizi wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao na waliokuja baada yao basi wewe umeshikamana na Uislamu sahihi ibada yako unaabudu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala iko katika utaratibu huo ikiwa naam basi wewe umeshikamana na njia ya as-salafu salih hao ndio wanaitwa as-salafu salih lugha fupi as-salafu salih ni watangulizi wema watangulizi wema katika huu Uislamu huu kuna waliotutangulia kuna watu wema waliotutangulia si mtu mmoja ni makundi ya watu katika kila zama ambao ndio watu bora kabisa kwa hiyo muislamu yoyote katika maisha yake ya leo akiishi kwa hali hiyo tuliyoitaja ikawa yeye ni muhafidhina wa mafunzo yaliyoachwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba zake maswahaba wakayachukua wakayapeleka kwa wanafunzi wao watu waliokuja baada yao ambao hawakumuona mtume sallallahu alaihi wasallam mafunzo yale yakarithiwa na waliokuja baada ya maswahaba kuondoka wakabaki wale wanafunzi wao na wao wakawasomesha wenzao mafunzo yale kabla mambo hayajaharibika katika umma huu basi mafunzo yale yoyote atakayeshikamana nayo anaambiwa ameshikamana na Uislamu safi kabisa na nyinyi mwafahamu kwamba Uislamu uwanja wake ni mpana Uislamu hauishii kwenye itikadi peke yake wala uislamu hauishii katika kutekeleza ibada kama kuswali kutoa zaka au kufunga ukuhiji peke yake Uislamu ni mfumo mzima wa maisha unapenya katika kila sehemu katika maisha yetu na hawa walitotangulia waliishi na maadamu waliishi walikuwepo hapa ulimwenguni wakaishi na wakayaishi mambo basi walikabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wanadamu katika ulimwengu huu ambao kama sisi kwa hiyo katika namna ya kuzitatua changamoto zile na kupambana na matatizo yale yaliyowasibu kwa wakati wao basi namna ile ile ndio ambayo sisi tunatakiwa tuifuate sasa unaweza ukajidai wewe kwamba wafuata as-salaf kiitikadi lakini muundo wa maisha yako hauko hivyo uko tofauti utakuwa umeukhalifu wao najaribu kuzungumza kwa lugha nyepesi sana ambayo naamini kwamba itaeleweka kwenu kwa hiyo ukitaka kumjua as-salafi as-salafi yule anayejinasibu na huo usalafi kiukweli tutamwingiza kwenye mizani kwa sababu kitabu tunacho Qur'anul Karim sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam si zipo tunazo mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo tutawaingiza watu katika mizani na si hilo tu masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka walimuelewa vyema mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafunza Qur'ani vizuri kabisa kiasi ambacho ikawa hawazipetuki aya kumi isipokuwa walitaka ufahamu na ilmu yake na kuzifanyia kazi kama anavyoeleza sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kwa waliishi wakakutana na matatizo na hali mbalimbali mbali na changamoto mbalimbali Uislamu wao waliutafsiri vipi walitafsiri vipi alquran walitafsiri vipi sunna wakaziweka katika uhalisio wa kimaisha tafsiri ile ndio tunayohitajia sisi tafsiri ile ndiyo tunayohitajia sisi na ukiishika tafsiri ile utakuwa wewe umeshikamana na mafundisho ya as-salafu salih na uzuri wa jambo hili ni kwamba haya yote tunayoeleza ambayo ni misingi muhimu kabisa katika hii dini yetu yamedhibitiwa kimaandishi ukitaka Qur'ani Qur'ani ipo imehifadhiwa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun sunna ndiyo hadith wala haraj hadithi za mtume swalla wasallam na mafunzo yake yamehifadhiwa vizuri kabisa yakabainishwa hata wale waliojaribu kutunga maneno ya uongo wa, ili wayanasibishe na mtume swalla wasallam ili yawe sheria Allah subhanahu wa ta'ala aliwaweka watu maalum katika umma huu waliozihifadhi na kuzilinda sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bali hata wale wenye matatizo ya kutunga tunga maneno au wenye matatizo ya kiupokezi wanapokea habari wakikosea kosea wote wamebainishwa kwenye vitabu maalum kwa habari zote ziko wazi alhamdulillah hakuna jambo lolote la uislamu ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kulifikisha kwa umma huu alafu likawa limepotea halipo limehifadhiwa lipo na hivyo hivyo tafsiri na maelezo ya wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo pia yamelindwa na yamehifadhiwa yameandikwa kwenye vitabu kwa mfano kwa mfano tukitaka kujua mathalan katika ule usalafi wa kweli dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake ilikuwa katika mfumo gani yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ulinganizi wake ulijikita kwenye lipi na utaratibu wake wa kiulinganizi ulikuwaje ukimdurusu mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kabisa utaona kwamba njia yake mtume swalla sallam imejengwa juu ya msingi wa ilmu kwanza juu ya msingi wa ilmu kwanza alafu ndio watu wafuatishie kwenye kulingania na wapeni mfano tu katika msingi huu sasa unaweza kuyapima baadhi ya makundi Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye katika mfumo wake kwa mfano alikuwa akituma watu kwenda kwenye miji kwenda kulingania. Huyu Muadh bin Jabal anatumwa kwamba sasa Muadh, nenda Yemen, wewe fulani nenda mahali fulani, nyinyi kundi fulani nendeni mahali fulani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwatua watu wenye ilmu Qur'ani ndiyo inatueleza hivyo qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wama ana min almushrikin Qur'an Mtume swalla sallam anaambiwa sema kwa maana uwatangazie waislamu na wasiokuwa waislamu wajue kwamba huu ndio mfumo wa dini yangu hii ndiyo njia yangu mimi Uislamu huu ndiyo njia yangu na ndio mfumo wangu mimi ninalingania watu kwa Allah siwaombi nyinyi mnifuate mimi ili mnifanye mimi mfalme munitukuze mimi muniabudu mimi ah mimi nawalingania watu kwa nani kwa Allah ni ikhlas hiyo nafanya hivi ala basira kwa elimu na utambuzi ana wa manittabani huu ndio mfumo wangu mimi na wanaonifuata inaonyesha kwamba mtume swalla wasallam mfumo wake wa ulinganizi ukiachilia mbali ni ya njema elimu ilikuwa ndio jambo la msingi la kuwalingania watu bali asema ma kana almu'minuna liyanfiru kafatan haiwezekani haiwi kwa waumini kutoka wote wote wakatoka katika miji yao falaula nafara min kulli firqatin minhum taifa basi kingetoka kikundi kidogo miongoni mwao katika kila kundi kubwa mko watu 200 si watoke japokuwa watu tutoke twende wapi sasa angalia maelekezo ya Qur'an na ndiyo mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na utawajua ni kina nani wamesimama katika mfumo huu katika zama hizi Allah anasema liyatafaqahu fi din waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtadun waende wakajifunze dini kisha ndio wakawaonye jamaa zao watakaporudi kwao huu ndio mfumo anayeshika mfumo huu wa kutafuta ilmu kwanza kisha akalinganie amefuata mfumo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hiyo nia njema yako baki nayo mwenyewe kwamba wajua sisi tuna ikhlasi tuna nia njema tuna hiki tuna kile baki na nia yenu njema tutazungumza utaratibu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hii dini kwa nini elimu kwanza kwa sababu yale unayokwenda kuyalingania ni mambo mazito yanahitaji ilmu wewe unakwenda kulingania tauhid angalia Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu anatumwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Yemen anamwambia innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab Muadh wewe unakwenda kwa watu katika ahli alkitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah jambo la kwanza ambalo wewe unatakiwa walinganie ni shahadatu an la ilaha illa Allah kalimatu tauhid lazima uisome ujue maana yake ni nini nguzo zake ni ngapi muktadha wake ni upi shuruti zake ni zipi vichanguzi vyake ni vipi lazima usome lazima ukae usome ilmu wewe utakwenda kuwalingania watu juu ya Qur'an utakiwa uwe mwalimu alimpeleka Mus'ab bin Umair kwenda Madina kabla hajahamia Madina yeye sallallahu alaihi wasallam aende akaifunze Qur'an sasa kama wewe hukusoma Qur'an utafundisha vipi Qur'an wewe unakwenda kwa watu watakiwa waswali watu wakikutii katika shahada waambie wao anna Allah farada alaihim khamsa salawat waambia Allah amewafaradhishia swala tano ndio wamesilimu au ni waislamu wa zamani lakini hawajui swala tano uwafundishe swala tano namna alivyoswali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukusoma sasa ule ukweli wa manhaji salafi hapa ndipo unapodhihiri mfumo wowote ulio kinyume na hivi waambiwa tutoke twende wapi tukalinganie mimi sijasoma utajua huko huko huo sio mfumo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa sio kusema ah kazi yao kupinga kazi hapana uislamu sahihi aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam watuelekeza kwenye utaratibu huu unawezekana ukawa umesoma lakini umefika katika mujtama watakiwa usomeshe umma ule je waanza kwenye lipi njia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye alikuwa akianza kwenye tauhid hadithi ya muadhi ni ushahidi jambo la kwanza ni tauhid na ndio maana katika aya ile qul hadhihi sabili ad'u ila Allah tauhid ala basira ilm ana wa man ittaba'ani ndio mfumo wa kufuata sunna za mtume swalla alayhi wasallam na manhaji ya salafu salih wama ana min almushrikin hiyo ni tauhid kwa sababu ni albara'at min ashirk lazima uijue tauhidi na uifundishe tauhidi kwa hiyo huu limeotoa kama mfano na uhalisia wa kuionyesha uhalisia wa da'wa salafia da'wa salafia ya kweli ni ile iliyojengwa katika misingi hiyo